บุ๊กทูห้าสิบแปดเปเดสตอีออสัมอวัยวะเด l o v i t ล l าดิฉันวาดรูปผู้ชายยิร์ตัมมุชการ์ซาเริ่มจากศีรษะก่อน Prvo glavu. ผู้ชายสวมหมวก Muškarac nosi šešir. มองไม่เห็นเส้นผม Kosa se ne vidi. มองไม่เห็นหูด้วย Uši se takođe ne vide. มองไม่เห็นหลังด้วย Leđa se takođe ne vide. ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Ja crtam oči i usta. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ Muškarac pleše i smeje se. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว Muškarac ima dug nos ขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา On nosi štab u rukama เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย On takođe nosi šal oko vrata มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น Zima je i hladno je แขนแข็งแรงรูเกสุสนาจเนขาก็แข็งแรงด้วย n o เกสุตะโคเจสนาจเนผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ m u š k a r เซ je อดสเน g a แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม On ne nosi pantalone i mantil แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น ali muškarac se ne smrzava เขาคือตุ๊กตาหิมะ On je Sneško Belić